ԼՂ նախագահն ու վարչապետը Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հետ քննարկել են հայկական երկու հանրապետությունների փոխգործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Արցախի ազգային ժողովի խոսնակն ու պաշտպանության նախարարն ընդունել են Ամերիկայի հայկական համագումարի հոգաբարձուների խորհրդի պատվիրակներին։ Կանխարգել միջոցներ հացահատիկային մշակաբույսերը հրդեհներից զերծ պահելու համար։ Ֆուտբոլի Խորվաթիայի ընտրանին դե խմբում զբաղեցրել է առաջին հորիզոնականը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Հունիսի 21-ի լույս 22-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հարաբերական անդորը պահպանվել է բացառությամբ առաջնագծի արևելյան եւ հյուսիսային ուղությունների։ Նշված հատվածներում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը հիմնականում խախտել է հրաձգային զինատեսակներից, կիրառելով նաեւ ԴՇԿ տիպի գնդացիրներ։ Ինչպես հաղորդել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը լիակատար վերահսկողություն են պահպանում առաջնագծում եւ շարունակում իրականացնել մարտական դիրքերի հուսալի պահ պահպանություն Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը հունիսի 21-ին ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության խորհրդի նորանշանակարտուղար Արմեն Գևորքյանին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, քննարկվել են անվտանգությանն առնչվող խնդիրների շուրջ հայկական երկու հանրապետությունների փոխգործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը շնորհավորել է Արմեն Գևորքյանին պատասխանատու պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ, նրան մաղթելով հաջողություններ եւ արդյունավետ աշխատանք։ Հանդիպմանը մասնակցում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Մարատ Մուսալյանը եւ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիկտոր Քոչարյանը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության խորհրդի նորանշանակ քարտուղար Արմեն Գևորքյանին այսօր ընդունել է Արցախի Հանրապետության վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը։ Վարչապետը շնորհավորել է Արմեն Գևորքյանին նոր պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ։ Արայիկ Հարությունյանը բարձր է գնահատել Արմեն Գևորքյանի արհեստավարժությունը եւ համոզմունք հայտնել, որ տարիների ընթացքում տարբեր բարձր պաշտոններում նրա ձեռք բերած գիտելիքներն ու փորձը լավագույնս կնպաստեն ինչպես նոր աշխատանքում, այնպես էլ համագործակցության հարցում լուրջ հաջողություններ ունենալու գործին։ Կառավարության Կառավարության ղեկավարն ընդգծել է, որ անվտանգության ոլորտում համակարգված մոտեցում ցուցաբերելու եւ տարբեր իրավիճակներում համաձայնեցված որոշումներ կայացնելու առումով շատ անելիքներ կան։ Արմեն Գևորքյանը շնորհակալություն է հայտնել Արայք Հարությունյանին ջերմընդունելության համար եւ նշել, որ անվտանգության առնչվող խնդիրների շուրջ փոխգործակցության ակտիվացման առումով իսկապես ասելիքներ շատ կան։ Նա հավաստիացրել է, որ քննարկված բոլոր հարցերն առաջնահերթ կերպով աշխատանքային ընթացք կստանան։ Արցախի հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիկտոր Քոչարյանն այսօր ընդունել է Հայաստանի հանրապետության իր գործընկերոջը։ Նա Արմեն Գևորքյանին շնորհավորել է պատասխանատու պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ։ Հանդիպմանը, որին մասնակցում էր Հայաստանի հանրապետության անվտանգության խորհրդի աշխատակազմի ղեկավար Արամ Թանանյանը, քննարկվել են հայկական երկու պետությունների անվտանգության խորհուրդների հետագա համագործակցությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ չեպազրույցում Արմեն Գևորքյանը մասնավորապես ասաց. Էականը նա է, որ բոլոր մեր այսօրվա մարտահրավերները անվտանգության ոլորտում այնուամենայնիվ առնչվում են եւ բխում են այս երկրամասի, այս հատվածի հիմնախնդիրների արկայության եւ հետագա զարգացումների կապակցությամբ։ Այսինքն, կիզակետում լինելու է կա Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի արդար լուծումը եւ մենք հասկանում ենք, որ մեր բոլոր եւ տնտեսական, եւ անվտանգության ռազմական, եւ այլ կարգի բոլոր հարցերը ուղակի կամ անուղակի կապվում են։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը հունիսի 21-ին ընդունել է Ամերիկայի հայկական համագումարի հոգաբարձուների խորհրդի համանախագահ Էնթոնի Բարսամյանին եւ համագումարի Երևանյան գրասենյակի տարածաշրջանային տնօրեն Արփի Վարդանյանին։ Խորհրդարանի նախագահը բարձր գնահատել Ամերիկայի հայկական համագումարի դերակատարությունը Միացյալ Նահանգներում հայկական շահերի պաշտպանության գործում, ինչպես նաեւ կառույցի կողմից Արցախի հանդեպ ընդգծված ուշադրությունը, որն արտահայտվում է նրա ղեկավարների հաջողակի այցը այցելություններով։ Շնորհակալություն հայտնելով ջերմընդունելության համար Ամերիկայի հայկական համագումարի հոգաբարձուների խորհրդի համանախագահ Էնթոնի Բարսամյանը նշել է, որ իր վերջին այցից հետո դրական տեղաշարժեր է տեսնում Արցախում։ Իր խոսքում Էնթոնի Բարսամյանը ընդգծել է, որ Ամերիկայի հայկական համագումարի գործնեության մեջ կարևոր տեղ է գրավում Ղարաբաղյան հիմնահարցի լուծման վերաբերյալ Արցախի դիրքորոշումներն ու տեսակետներն ԱՄՆ պետական ու հասարակական շրջանակների ներկայացնելու խնդիրը։ Հանդիպմանը կողմերն անդրադարձել են նաև Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտ ճանապարհորդության կարգավորման հնարավորություններին, Արցախի միջազգային ճանաչմանը եւ տարածաշրջանային այլ խնդիրներին։ Նույն օրն Ամերիկայի հայկական համագումարի հոգաբարձուների խորհրդի պատվիրակներին ընդունել է նաեւ ԼՂ պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը։ Բանակի հրամանատարը վերջիններից խնդրանքով անդրադարձել է առաջնային գծում տիրող իրադրությանը։ Ապրիլի սկզբին ԼՂ-ի դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած ռազմական ագրեսիային հատուկ ընդգծելով ադրբեջանական զինուժի բարբարոսական ու անմարտկային գործողությունները ոչ ոչ միայն պաշտպանության բանակի զինծառայողների, այլև քաղաքացիական անձանց նկատմամբ։ Ամերիկայի հայկական համագումարի ներկայացուցիչները շնորհակալություն հայտնելով ընդունելության համար վստահեցրել են, որ Արցախի ռազմական գերատեսչության ղեկավարի նկատառումները կբարձրացնեն Վաշինգտոնում մոտորերը սպասվող հանդիպումներում։ Հանդիպմանը քննարկվել են նաև երկուստեք կարևորություն ներկայացնող այլ հարցեր եւ նշվել է բանակի ու Ամերիկայի հայկական համագումարի միջև կապերի հետագա խորացման անհրաժեշտության մասին։ Սարգսյան-Ալիև հանդիպումն անցել է կառուցողական մտնոլորտում։ Այս մասին ասել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Որոշ հարցերի շուրջ նախագահներն ըմբռնման եկան, որ եթե այդ հարցերի շուրջ պայմանավորվածություն լինի, ապա հնարավոր կլինի բանակցային գործընթացն առաջ շարժել դեպի հիմնախնդրի կարգավորման առաջընթացի։ Այս մասին նշված է նաև նախագահների կողմից արված հայտարարության մեջ, ասել է նա. Վիեննայում երանախագահող երկրների նախարարների մակարդակով հայտարարություն արվեց, որտեղ արտացոլված էին այն պայմանավորվածությունները եւ հանձնառությունները, որ կողմերը վերցրել էին, նախ եւ առաջ բացառապես խաղաղ ճանապարհով հիմնախնդրի կարգավորում, նաեւ 94-95 թվականների Երակոմ անժամկետ զինադատարի համաձայնագրերի հարգում, նաև հետաքնության մեխանիզմի ստեղծում եւ նաև ԵԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ թիմի կարողությունների ընդլայնման մասին։ Սանկտ Պետերբուրգում հանդիպմանը նախագաների մակարդակով եւս մեկ անգամ վերահաստատվեց, որ այս թիմը պետք է ընդլայնվի եւ դրա մասին նաև հայտարարության մեջ նշվեց, որ արել են նախագաները Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարի խոսքով պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել շարունակել հանդիպումները ինչպես երկու երկրների նախագահների, այնպես էլ արտգործնախարարների մակարդակով եւ ողջ գործընթացն ընթանալու է ԵԱԿ Մինսկի խմբի երանախագահների ձևաչափով։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ֆրանսիան որպես Յակոմինսկի խմբի համանախագահող երկիր արդեն հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման նպատակով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպում կազմակերպելու պատրաստակամության մասին։ Այդ մասին հայտարարել է Ադրբեջանում Ֆրանսիայի դեսպան Օրելիա Բուշեն։ Յակոմինսկի խմբի համանախագահները կշարունակեն իրականացնել իրենց պարտականությունները եւ ջանքեր գործադրել փոխվստահության ամրապնդման եւ հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ։ Ֆրանսիան որպես Յակոմինսկի խմբի համանախագահող երկիր արդեն հայտարարել հայտարարել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպում կազմակերպելու պատրաստակամության մասին, ասել է Բուշեն։ Ռուսաստանը փորձում է Թուրքիայի հետ հարաբերությունների վատացման ֆոնին նվաճել Ադրբեջանի բարեհաճությունը։ Այս մասին ասել է քաղաքագետ Ալեքսանդր Մանասյանը։ Նրա խոսքով Մոսկվային ձեռնտու չէ, որ հենց այս պահին Բաքուն Անկարայի կողքին լինի։ Սանկտ Պետերբուրգում Ղարաբաղի հարցով երկկողմ հանդիպումից հետո ըստ քաղաքագետի տպավորությունը ստեղծվում, որ ռուսական կողմը կարողացել է հաջողություն գրանցել ու ինչ որ չափով Ադրբեջանին ստիպել զիջումների գնալ։ Այսօրվա դրությամբ մենք գործ ունենք Ռուսաստանի հետ, որ մշակում է նոր տարածաշրջան շրջանային նկարտումներու ծրագրեր, եւ ես չեմ բացառում, որ այդ ծրագրերում Հայաստանի ու Ղարաբաղի դերակատարումները պետք է փոխվեն ու տարբերվեն այն արժեքներից, որոնցով Մոսկվան առաջնորդվում է այս տարածաշրջանում, նշել է Ալեքսանդր Մանասյանը, հավելելով, որ Ռուսաստանը հավասարության նշան է դրել հայկական ու ադրբեջանական կողմերի միջև ու չի աջակցի նրանցից որևէ մեկին։ Հացահատիկային մշակաբույսերի բերքահավաքն անկորուս կազմակերպելու համար ԼՂ կառավարությանն առընթեր արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը կարկուտի դեմ պայքարին զուգահեռ հիմնավորապես պատրաստվել է նաև թե ժորերին հրդեհավտանգ տարեշրջանին։ Նախորդ տարվա փորձը ցույց տվեց, որ հրդեհներից խուսափելու համար անհրաժեշտ է այդ ուղությամբ ժամանակին աշխատանքներ տանել։ Ըստ հրդեհային անվտանգության բաժնի պետ Դավիթ Գաբրելյանի, անցած տարի մոտ 95000 հեկտար խոտածածկ տարածք է այրվել։ Ընդհանուր վնասը կազմել է 200 107 միլիոն դրամ։ Կարկուտի եւ հրդեհի դեմ պայքարի հետ միաժամանակ այս տարի փրկարարները նաեւ մոլախոտերի դեմ պայքարին են մասնակցել։ Այս հարցում նրանց հիմնական գործընկերը գյուղատնտեսության նախարարությունն է։ Փոխնախարար Կարեն Աղաջանյանի խոսքով այս հարցում քարտեզները կազմել են վաղ գարնանից հստակեցրել պլանները։ 1200 հեկտարի վրա աշխատանքներ են տարվել ճանապարհի երկու կողմերը, որտեղ հնարավորություն են տալիս սրսկման աշխատանքներ են կատարվել, որպեսզի ստեղծվի լայն պաշտպանիչ շերտ, որպեսզի հանկարծակի հրդեհների դեպքում չանցնի ճանապարհը, որպեսզի կարողանանք այն տեղայնացնել եւ փոքր կորուստներ ունենան։ Կարեն Աղաջանյանը հայտնեց, որ հիմնականում ավարտին են հասցվել նախատեսված կանխարգելիչ աշխատանքները։ Նախատեսում ենք որոշ տարածքներում նաև տրակտորների միջոցով հերկի ձևով կամ գրեդերներով մակրման աշխատանքներ կատարել։ Նշենք, որ պատասխանատուների խոսքով նախորդ տարվա փորձը հուշում է, որ հրդեհների մի մասի պատճառը պարզապես մարդկային անզգուշությունն ու անփութությունն է։ Դուք լսում եք լուրեր։ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ հունիսի 21-ին տեղի ունեցել օնլայնված հանդիպում ռուսական խոշորագույն առևտրային ցանցերի ղեկավարների եւ հայ արտահանող գործարարների մասնակցությամբ։ Հանդիպմանը մասնակցել է նաեւ ԼՂՀ հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի նախագահ Հակոբ Ղարամանյանը։ Հանդիպման ընթացքում մասնավորապես քննարկվել է հայկական մի շարք արտահանող ընկերությունների ներկայացրած դժգոհություններն առայն, որ Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում առևտրային ցանցերը հաճախ խոչընդոտում են իրենց մուտքը մանրածախ առևտրի ոլորտ։ Հաշվի առնելով շոկ եղանակները եւ սեզոնի ռիսկայնությունը ԼՂ գյուղնախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը կոչ է անում հասարակությանը խուսափել փողոցային արևտրից։ Մասնավորապես կոչ է արվում չգնել արևի տակ վաճառվող կրեմային հրուշակեղեն, ձու, սունկ, ձուկ եւ ձկնամթերք, ինչպես նաեւ զերծ մնալ նման վայրերից ձմերուկ գնելուց։ Լվանալ ձմերուկը մինչ օգտագործելը եւ այն պահպանել սառնարանային պայմաններում առնվազն 1 ժամ մինչ օգտագործելը, դրանով նվազագույնի հասցնել սննդամթերքի հնարավոր վնասակար ազդեցությունը։ Հռոմի Պապի Հայաստան այցն ընդգծում է նրա ցանկությունը ցույց տալ իր մտերմությունը հայ ժողովրդին, որն այդքան շատ է տարապել իր պատմության ընթացքում։ Այս մասին լրագրողներին հայտնել է Սուրբ Աթոռի մամուլի գրասենյակ ղեկավար Հայր Ֆեդերիկո Լոմբարդին։ Նա նշել է, որ Հռոմի Պապի այցը Հայաստան-Կովկաս ուղևորության առաջին մասն է։ Ուղևորության երկրորդ մասը տեղի ունենալու սեպտեմբերի 30-ից հոկտեմբերի 2-ը, որի ժամանակ նա կայցելի Ադրբեջան եւ Վրաստան։ Հայաստան այցի ընթացքում Հռոմի Պապը Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում կհանդիպի հայոց ցեղասպանության զոհերի ժառանգների հետ։ Այցի վերջին օրը Պապը կայցելի Խորվիրապ, որտեղ աղավնիներ բաց կթողնի Արարատ լեռան ուղությամբ։ 75 տարի առաջ այսօրը գերմանական զորքերն անցան ԽՍՀՄ-ի սահմանը եւ գրոհեցին խորթային զինված ուժերի վրա։ Հայրենական մեծ պատերազմի 1418 օրվա ընթացքում զոհվեցին շուրջ 27 միլիոն խորթային քաղաքացիներ, որոնցից 18 միլիոնը քաղաքացիական բնակչություն։ Նրանց հիշատակին հունիսի 22-ը Ռուսաստանում հայտարարված է հիշատակի եւ վշտի օր։ Այսօր Ռուսաստանի ամբողջ տարածքում խոնարհում են պետական դրոշները։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, գիշերը եւ օրվա երկրորդ կեսին կարճատև անձրև եւ ամպրոպ առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ։ Վարկյանում 2-ից 7 ամպրոպի ժամանակ մինչեւ 15-ից 20 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 16-ից 20, ցերեկը 26-ից 31 աստիճան տաքություն։